Que tal? Hola, Ana Lucecu. Uh. Hola, André, moi boas. Ose Benres 27 de febreiro do ano 2015 e aquí comeza unha nova dizón de divertimento para pequenos monstruos. Coa nosa sintonía habitual, Ana Luzacú. Sí. Bueno, unha das sintonías habituais, realmente. Sí, porque temos varias. Hai varias, hai Pero varias. esta é a máis mítica imos de todas. mudando, imos mudando así segundo pasan as mm. tempadas E bueno, esta é unha delas que preguntaba aquí o noso convidado que vamos a saudar xa eh, Está aquí Rubén Artabe Hola Rubén, que tal? Uh, Ahí, está, está. Asignatura especial de Rubén Artabe que aullará este serán aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos. Preguntábanos él de quen se trataba, quen era. Estaba abstraído, sí. non, Rubén? Moi boa, eh? Muy boa a canción. Te gustou, eh. sí, sí. quedaches. Quero facer unha versión desta canción. Ai, mira que ben, sí. Mm, sí, sí. Bueno, pois pues, se trataba de un dos eh, intérpretes así máis míticos, no da, <clears throat> da movida madrileña, aquí pues estaba este Bernardo Bonetti, Bernardo Bonetti que después de, esa parte, digamos, la movida que tivo, ¿no? Ahí con, con los zombies, te ¿eh? mm, lembro, sí. ¿eh? Ese Groenlandia mítico de los zombies. A punto, a punto aquí, ¿eh? Pues Bernardo Bonetti pues tivo esta otra etapa ...con una cantante que se llamaba San Luis, que era una cantante preta, y que bueno pues que hacía estas canciones así y con ese toque también así medio cinematográfico, ¿no? Sí, ¿no? Pero él ¿a de dónde era? San Luis. San Luis, pues, debe francesa, de ser francesa, francesa. probablemente, sí. Y isto foi aconteceu cara ao ano 1987 por aí, non mm. falase un pouco de memoria. Isto eh, Bernardo Bonetti logo pois pues, se convertiría en un realizador de bandas sonoras para o cinema. Mm. Sí, sí e faleceu aí pois hai pouco, hai un par, un par de anos, anos. era sí. unha persoa bastante nova, mm. pois uh, morreu, pois non sei, a verdade que dunha enfermidade destas fulminante desapareceu así. Mm. E, bueno, pois fica aí a súa obra un tipo con moita sensibilidade que xa decimos non solamente no lado máis eso eh, un pouco eh, banal no da, da movida, sino pois tamén ese outro lado máis serio, máis de composición que logo pois tivo na nesa segunda etapa da súa vida como artista. Bueno, e esa é pois unha das bandas sonoras, unha das sintonías que incorporamos aquí a divertimento. Si, sí, sí, hai moitos xa. Hai moitos anos, pois <laughs> fíxate ti xa Cadra de... moi ben, eu penso, eh? O sí. tema de pequeno de pequeno monstro, fala de, de monstruos, de monstruos, de, fala como, de bandeiras, como moi de peli de suspense, non, peli negra así. Uh -huh sí, sí, é unha, unha cousa así tal. E xa na época de Radio FNF xa te ti cantos sí, anos aí desto eu me lembro ah, antes de, da era Radio Filispín pois pues, mm. eh, era unha, formaba parte no, da, das sintonías de, de divertimento cando se emitía ali na, na emisora local de, de FNF Bueno, e, e hoxe temos un programa eh, casi, casi, oh, por que non decilo, monográfico, Ana. Totalmente. Temos aquí a Rubén as dúas horas de programa. Eh, a dar a tabarra sí. que vai ser un pouco eh, digamos así eh, administrado as pílulas eh, de maneira coherente, non? Mm, ter esta entrevista, así na primeira hora. que nos vai falar dos seus novos proxectos. Sí, ten un novo proxecto que se chama Cataratas, Cataratas. Ten novas cancións que vai a presentarnos aquí. Mm -hmm. E despois, na segunda parte do programa, a partir das sete aproximadamente, mm. imos ouvir íntegro un concerto. Un concerto, o concerto presentación do álbum, do primeiro álbum de Rubén Artabe que se chamaba Canciones de Pam. Mm, xa viñe, viñera aquí a presentar. Sí, viñera aquí, a verdade que que Rubén Artabe veo aquí moitas veces. É como... un habitual. <laughs> sí, xa facía tempo, eh? xa tiña sí. ganas, eh? O... Xa tiñas ganas, sí, ti, no? Nos sí. botabas de menos, sí, ¿verdad? votaba botaba de menos un pouco, eh? <laughs> A xente vota sí, eu que xa nos chama o sea, que quero ir ao sí, programa. Sí, claro xa, que sí. Eso é bo, boa sinal, non? Claro. Que, que a xente non, non ter que andar detrás xente. A xente xa cando ten algo novo, xa, oye, tío, que, que quero, que ir quero ir a divertimento, que teño material novo aquí e quero, vamos, en fin, disfrutalo con todos vos. Estupendo. Bueno, pois pues, o que vamos a facer nesa segunda metade de divertimento é escoitar íntegro un concerto que deu Rubén Artabe eh, presentando o seu primeiro álbum, Até agora, e canciones de Pam, son 45 minutos de música, tal cual sonaron no Ateneo Froilán un 28 de xuño do ano 2014. No ano pasado. O ano pasado, na presentación deste álbum, donde eh, interpretou as súas pezas acompañado de Andrea Gómez Navarrete, que estaba o acordeón e bombo legüero e eh, Soraya García, que tocaba a flauta e o piano. E aí estaba Rubén Artabe uh -huh. cantando, tocando a guitarra e nas eh, interpretacións e composicións da, das pezas. Eso será a partir das sete da tarde, aquí en Ose eh, Benres, en Divertimento para Pequenos Mostros, ese concerto especial Canciones de Pan a presentación daquel álbum Ateneo Farolán. E agora, pois, pues, vamos a falar con Rubén. Tes que contarnos moitas cousas. Un pouco devagar, así, non? O sea, mm. Temos tempo realmente. <laughs> sí. Temos unha hora. Mira, temos tempo e temos, incluso, fíxate, te mira. Stella's got the money to smooth a life like glass. Temos un pianista. Sí thought right through frustration, right through her class. Time qué bueno, dog. qué bueno. Time on dog. Joder, está despoñendo aí perlitas, eh. Ti vai apuntando. Perlitas, eh, <laughs> ben, vai apuntando. <laughs> Esto yo trouxemos tamén aquí a, ao noso compañeiro de Radio Filispín, Javi Malespina, que é o, o rapaz eh, que ven logo Despois, con, con, espe, con Espe a facer o seu programa Sons Revelados que outro día ficou así enganchado canto pusemos música de, de Time on Dog e nos dixo, quero, quero, quero ese CD, quero ese CD xa. Bueno, e outro usemos, logo pois pues, lo pasamos. Pues tamén, tamén quero, tamén hai... Ti tamén queres, Time on Dog. E vamos a dar o teléfono de Radio Free Spin porque como isto vai ser unha conversa aquí entre amigos, entre xente da, da comarca que, que fai cousas que xente estupenda como Rubén, vamos a dar o teléfono da radio, non? Sí, o teléfono da radio que é o 981 37 10 e podedes chamarnos, e conversar con nós, facerlle preguntas a Rubén, todo o que queirades. She Estela, unha fantástica composición, pois un personaxe non moi coñecido no Estado español, inda que iso tamén é algo moi paradóxico, xa que Timon Dog estivo por Granada, aí nos 80, xunto con Joe Stramer de The Clash. Bueno, pois cando Joe Stramer andivo escapado por aquí polo Estado español, por Granada, producindo a grupos como a 091, eh, por exemplo, Diamond Dog tamén andivo por aquí porque eran colegas, eran mm. colegas de sempre, vamos, tocaban por aí nas rúas e tal antes de que os Clash foran famosos e de feito Diamond Dog compuso algunha das pezas máis eh, entrañáveis, no? dos dos de Clash. Por exemplo, ese Luz This Skin bueno, pues un tipo así agachado, non moi coñecido, con unha produción musical tamén moi breve, moi selecta, moi difícil de conseguir, pero que aquí amamos en divertimento para pequenos monstruos este británico do un representante do que no seu momento se chamou o antifolk. Bueno, Rubén, que tal? <laughs> Moi bien. Tienes anti Santiago. Eu soy pues, anti todo e anti nada. Anti todo e anti nada. Si unha mistura mm. nesta nova etapa tú eres un, un pouco conciliador, un chisco conciliador. <laughs> El conciliador, el conciliador. sí. Rubén, Rubén chaval. A ver, eh, yo, te, se <laughs> cara, Todo positivismo. El chaval es chaval. <laughs> Y bueno, nos vengan ahora a presentar aquí un nuevo proyecto después de ese Canciones de Pan que ainda podemos decir xa que Canciones de Pan finiquito o é un, relax en esa etapa, simplemente Sí, no, Canciones de Pan segue ahí dando dando seguen dando a por ahí polo, polo mundo adiante <laughs> eh, isto é como unha é unha maneira de darlle saída a moitas composicións que tiña por aí algunhas de fai tempo, outras novas, máis máis fresquiñas e quería quería sacalas como fora. Por eso cataratas, non? Cataratas. Porque son como plas. Uh -huh. O sea, que, que reventa todo. Hai que sacalo. Isto é como unha cousa ao marxe de canciones de pan como unha paréntesis na túa, sí. eh, digamos, trasectoria musical. Tamén para seguir promocionándome, para seguir producindo novas cancións eh, -huh. Mm. e que o público pois eh, escoite o que estou facendo agora. uh mm-hmm. -huh. son cancións máis eh, urbanas. Sí, é o que veño dicindo todos estes días, sí, porque unha das razóns é porque sempre dependendo de onde graves a, as cancións do lugar, da cidade ou do povo, do estudio, pois sempre influe, non? Na... Bueno, están sendo gravadas aquí en Río Records, aí no Inferniño. Donde onde está exactamente Río En Ferrol, non, tamén, pois entón moito, moito eh? máis metálico, non? Ten moito máis carácter metálico, o sea, non? Hai, hai un estudio de grabación aí no Inferniño, no Inferno. Sí, sí ali <laughs> entre as pedras do Inferno. Uh -huh. nos ríos do de Inferno. De repente, sí, ali Hai cosas levantas unhas pedras e, sí, e, Ferrol, e atopas, atopas aí unha... E costen de procurar porque hai cosas inter... incluso estudios de grabación infernina. Sí, eh. sí, sí, por aí no inframundo. Un estudio, un estudio, digamos, caseiro dentro da casa de algún individuo sonoro? No, é un estudio que xa leva xa leva tempo eh, antes e agora tamén é local de ensaio. Ajá. E bueno, é un estudio, un local que mm, empezou ali, bueno, empezaron a ensaiar e a traballar Melo García, De que era sí, de Miscius, anteriormente de la Netdiva. Ajá. E bueno, empezou un pouco por aí, e despois uniuse Dani Abeledo. Uh -huh. Eh, son as dúas os dous, os dous, sí, os dous monstruiños, as dúas máquinas que están aí. Dani Abeledo vinculado producindo. a algunha, algunha banda, así, de, de atracadores de ferrol. sí, sí. Por exemplo, que tipo de, de asaltos produciron nos últimos tempos Dani Abeledo e a súa banda? Pois están agora están tamén producindo eh, este Acarrero Bianco que uh -huh. agora, me, agora están grabando, están agora. grabando un novo disco, vai sair. Ah, sí, eh, sí, grabado eh, sí. en Río Records. Mm. Penso que vai sair dentro de pouco, se non se non estou equivocado e pues tal. Un atentado que damos aquí en exclusiva na Luz sí, sí, sí, sí, eu xa o sabía. sí. <laughs> Que risa de pillates. <laughs> Home. Sí, sí, sí, bueno, eh. igual estou adiantando algo que non debería, non sei, pero o digo, xa o dixen. Non, que eles tamén o anunciaron por aí sí, xa, eh, que deron sí, algo. Claro, eh, bueno. No Facebook. Sí. <laughs> <laughs> e despois sei que gra... non sei, bueno, non sei, tamén graban a outra outra xente, vin que gravaban tamén a algún guitarrista, e algún teñen algúns músicos de estudio tamén. Uh -huh. É un pouco o coñecemento que teño tampouco. Mm. É un estudio grave é un estudio gravísimo. Un estudio que gravísimo. está nunha situación agora mesmo de unha gravedade extraordinaria en Ferrol. Sí, sí. Ben, ben, pois pues aplaudimos sí, non. Claro que sí. Un aplauso, porque a verdade é que de verdade que eu estou moi contento ali agora mesmo. Nosotras tamén, basicamente. Sí, non? Pues, todo perfecto entón. Que esa xente grave en Ferrol é algo que nos, a verdade, que apoiamos desde aquí. Sempre. Sí. A sección femenina de Radio Filispín da Falange. <laughs> Eh, Tom T. Ali, eh, eres un tipo que está grave agora mesmo, grabando nos estudios Río Records de de, Sí, botándome unhas risas da hostia ali no estudio tamén, pasando moi ben. Ah, sí, tamén Se hay... pasa ben, non? Cando vas a gravar aí, sí, é divertido. Sí, sí, aí me gustaría ver unha grabación así. O sea, que é un exercicio tamén un pouco de escojonarse da de risa. Claro, claro, grabar. de decir, me cajo, un diola, hai que... <laughs> hai que rir, Hai que rir, joder. Hai que rir. Hai que rir, hai que rir porque... moito, Rubén Artaben. Sí, si sí, hai que rir. Eu penso que, claro, o humor é moi importante. Uh -huh. eh, está claro. E que sí. parte de humor, porque non beso moito humor nas túas cancións, Beso máis ben trascendencia. Sí. Hai humor, hai, se pode substanciar algo de humor nas túas cancións? Eh, <laughs> sí, eu, eu penso que sí, eu penso que, que ás veces eh, quizáis tamén nestas novas composicións é un humor un pouco escondido tamén, non? Uh -huh. Diría eu, non sei, pero Pero claro que sí, claro que teño o meu sentido de humor tamén. Uh -huh. Se non estaría que... <laughs> morto. hai que procuralo aí un pouco eh, digamos sumersirse no produto, na sustancia sonora de de Rubén de Artabe Rubén. para atopar pues, ese claro. outro, esa parte humorística, esa parte ¿no? <laughs> humorística, ¿no? que nos pode lembrar a Martes y 13, por exemplo. <laughs> sí, talmente. é máis de Eugenio. Rubén sí, no? máis saben aquel que digo. é máis tipo serio, ¿no? Pero eh, Rubén Artabe durante todos estes anos Ana Luz Guti que eh, coñeciches a Rubén Artabe antes deste período, digamos, máis eh, trascendental. O sea, unha, un Rubén Artabe que participaba de formacións de, de, de música rock, tal... Todo sí, isto, xa que, na súa adolescencia. Por exemplo, de, de que grupos? Un, dos, tres, respondo outra vez. De, como, como? De que grupos estiven Eh? En que pois- grupos? En que formacións? <laughs> Pois poetas urbanos. Uh -huh. Ese foi o meu primeiro grupo. Uh -huh e digo eu, ti un pouco agora en esta etapa de, de cataratas te caes un pouco, estás mirando hai eses ritmos urbanos non, eh, non, non pero sí que o feito de ir a gravar a infer, ao inferniño ao inferno, sí. sí, ao inferno ali Eh, eu a primeira maqueta que gravei con poetas urbanos foi no Inferniño tamén. Entón sí que mm. cando vou ali ao estudio é como que hai unha conexión. Sí, no primeiro cando empecé a ir, ahí. vamos, en por Xaneiro. Por iso te escarallas de risa no estudio. <laughs> Supoño, non sei. Pode ser algo subconsciente. Pode ser, sí, sí. Como naquela época. Hai como si, sí, hai unha <laughs> conexión. Sí, neste momento unha... mes, eh, Rubén Arzabes está uh, arrascando o nariz e, e sorrindo <laughs> realmente, o sea, algo hai aí que susace en, en todo isto. Sí. Ben, isto quizá parece un pouco a unha especie de, de pantomima psicológica. Isto sempre é no moi surrealista. Un pouco surrealista todo isto. Mm, pero pues mira... A me encanta o surrealismo. Nos trae a guitarra. ¿Nos ¿Ah, trae unha guitarra? Sí. Ah, bueno, unha guitarra... Unha guitarra... É a tua guitarra habitual? É a guitarra LAC. Como? Se chama LAC. Ah. LAC, o sea, Fortuna. Sí, pero con G. Pero bueno, es como ah. se fora también... <laughs> fortuna sí, sí. o mesmo. Pero, sí. pero por que lle pusiste ese nome ou é un nome? Non, é a marca que ah, ten. si. Sí. A comprei nas Pontes, nunha tenda que hai ali nas Pontes. Mm. Eu te presento aquí a Ana Lucecu, Lucecu é a marca, e <laughs> tamén merquei aquí no mercadiño de Caramba. Sí, aquí estaba eu, bueno, esperando ti... a que André chegara a mercarme. <laughs> Vamos a ver, sí, ¿no? ti tens que decir Unha cosa recíproca, non? <laughs> Eu a ti te atopei por aí. Tirado, ¿no? Tirado. Tirado absolutamente. E dixen, vou a pobre. Recoller este pequeno bueno, monstruo. non vi, non viche de salir no no, arco, na, no museo este de... De música de arte contemporánea. Non, sí, de Vigo, que de repente ah, meteuse sí. un vagabundo ali. Ai, Sí fai uns días ou onto, non sei cando, para, para dormir un pouco ali protegido. Sí, certo, e colleu un e quiso comprar e dixo, sí, sí, que comprou, no, quiso non, com, a comprou. <laughs> comprou a e o tipo vai ir a Nova York ali a exhibirse. A, ao MoMA ao MoMA ou non sei onde, sí, sí. Uh -huh. Estamos todos o tipo, un pouco... O tipo encantado, vamos. A MoMA. <laughs> <laughs> a ver se me merca alguén así, e me leva ao MoMA. <laughs> eu, eh, ti xa estás comprada por min, vamos a ver. Eh. Os dereitos teño os eu, e ti tes os meus dereitos. E, en fin, e así. Final, estamos un pouco desprestixiados eh, aquí, a nivel OCCUM, porque estamos vendidos. Estamos a, totalmente vendidos. Ao capital. Ben, a ver eh, esa guitarra. Eh, sí, mentas Rubén Artabe desnuda a súa guitarra <laughs> eu eh, vou facer <laughs> o mesmo con Ana Luceco <laughs> bueno, eso será o se me deixo eh. Ana Luceco, hola, que tal? Ben, aquí ben, xa, non? Sí, bueno Estou moi ben Eu sempre estou ben, André Sí, verdad que sí, para que non, non vas a negar Eu creo que sí O sea, ti non te saboa ni nada, pero no, botome flores a mí mesma Pero recoñezo que a verdade que a xente non coñece sí, a Ana a verdade é que parece, Ana parece que hoxe vai, non sei, algunha gala sí. ou algo, eh, porque ven aí E porque que veña. Andrés sempre me di, cando quedas comigo nunca te pos así. E ves como me poño? <laughs> eh, pois pues, ose, ¿Eh? ose se puso e, e a verdade é que non yo dixen porque dixen, joder, xa basta de tantos halagos. <laughs> claro, Pero que ao final o vai a creer. Agora que aproveita e o comenta Rubén, a verdade é que o se ven extraordinaria sí, na luz sí, sí. Ben deslumbrante, unha cosa impresionante. Ben, <laughs> eh, queredes escoitar como soa Porque veu Rubén sí, sí, ala, Claro que sí, por Rubén, calque cousa Bueno, pois pues aquí está a guitarra de Rubén así, así así soa a LAC. A LAC. A LAC. Oye, pero non había non o pensara nunca o de LAC, fortuna, pero sí. vai quedar o sí, tema. Aí sí. está. Cantas cosas quedan de nós a la luz acu. Sí, sí, sí. Ninguén o lo recoñece. <laughs> <laughs> ben, vamos a eh. eh, por exemplo, que vamos a escutar a, a Rubén Artabe con algunha das novas pezas do proxecto de Cataratas. Sí? Cataratas. Escoitamos, ti nos contas, nos te deixamos. Bueno, pois esta é a primeira canción de Xaneiro que se chama Mentira, Mentira e Ilusión. É unha canción que, como veredes, pois eh, ten como dúas partes. Eh, a primeira parte é unha descarga de furia e de, e de rabia contida por todo o que ocorre, non? Tanto en España como no mundo, non? Eh, cando abres o periódico, cando ves, encendes a tele, eu fai tres anos que non vexo a tele, pero, pero o periódico sí que o, le, o leo todo, todos os días. Entón, eu, eh, despois de un día, pensei neso de que sí, de que evidentemente o mundo está así, eh, non pode estar así, <laughs> hai que facer algo, eh, hai que poñer a parir a toda esta a toda esta monstruosidade que que nos goberna, etcétera, etcétera. Pero tamén hai que mirar cada un pa dentro, non penso, é a reflexión esa trascendental que, que dicías ti antes, non? Que teño sempre por aí. Pois é a reflexión que fago nesta canción de que a maiores e a parte de, do sentido crítico que é moi importante cara ao exterior e cara, os, cara ao que está establecido e os gobernos e a política tamén é unha, unha especie de autocrítica, non? A ver que parte de min non está funcionando, a ver cal está funcionando e a ver que podo facer ou que podo cambiar eu para que o resto funcione mellor, non? Entón é un pouco esta reflexión. Música Abro el periódico, anuncian peli de terror, el banquete de los zombies, de dos caras, una sí, una no. La peste ha regresado, dicen, las brujas en persecución, ratas y sanguijuelas merodeando alrededor, que carcomen y rechupan y vuelven a carcomer hasta la propia úlcera, lano del poder. que vida y arte sean lo mismo. Desahuciar la frustración, conducir a los fantasmas en otra dirección. Que vida y arte sean lo mismo. Desahuciar la frustración, conducir a los fantasmas en otra dirección. Y un pato está sangrando en la multiplicación y una gran nube de humo sobre la civilización que va calando hasta los huesos y el tejido de los músculos con las drogas manipulan cuerpo, mente y corazón Qué bien que existe gravedad que los lleva a la extinción. A estos diplodocus, meteorito en colisión. que vida y arte sean lo mismo. Desahuciar la frustración, conducir a los fantasmas en otra dirección. Que vida y arte sean lo mismo. Desahuciar la frustración, conducir a los fantasmas en otra dirección. Cierro el periódico, palpo mi interior, ¿qué hay de mentira? ¿Qué hay de ilusión? Fusión soando aquí en Divertimento para Qué Pequenos boa. Monstros <clears throat> de Radio Filispín os eh, Benres 27 de febreiro do ano 2015 nesta presentación mundial do novo proxecto de, de Rubén Artabe que está presentando aquí as súas novas cancións Sí, Cataratas Cataratas <laughs> eh, Nos estamos a explicar antes esa autorreflexión que ten que ver un pouco con a parte de culpa que temos nós en todo isto, non? Sí, non é tanto culpa, non é responsabilidade, pero pero sí. Sí, é que é que sempre creo, penso que todo que eu eu pola reflexión que fixe miña persoal, sabes? O, o, o deixo aí no aire, non? Para que cada un pense un pouco Porque eu o que reflexionei Despois de poñer a parir todo mm, a, a moitas a moitos políticos e eh, a moitos ladróns que hai por aí, non? Que, que a verdade, non? E que teñen que sair dunha puta vez aí, non? Donde están, pero é como dicir, a ver, pero que que, que, hai, de, que hai dentro de mí tamén que, que ás veces tamén pois eu que sei tra, trapicheei, trampeei é verdade, sempre encontras algo entón, mm. non sei penso que é importante esa reflexión porque creo que pode axudar sabes, para... Penso que o importante é que cada un cambie individualmente, é o que penso eu. Uh -huh. Ainda que tamén son necesarias as revolucións, digamos, sociais, e, sabes, na rúa e nas e as manifestacións, penso que tamén é moi importante eh, a, a, o tema o tema persoal, non? Uh -huh. As dúas son importantes. E non estamos moi pillados así un pouco polo sistema como para cambiar nada, o sea que un pouco estamos Por eso mesmo. condicionado, o sea, que faría falla un cambio profundo personal para que ao final esa suma de cambios personais fixeran que algo cambiara en definitiva, ¿no? Porque claro, si... porque estamos tan envenenados en realidad, estamos tan metidos nesta, sabes, nesta charca sabes, oscura e eh, e eh, pantanosa que que penso que é importante como sair un tratar de sair un pouco de aí, sabes, ter outra perspectiva para poder lavar un pouco, limpar un pouco es todo ese fango que hai, sabes? E mm, que se dera un cambio realmente profundo, non? Sí, profundo e sustancioso. De bases, ¿no? de... Uh -huh. pero bueno, interesante a reflexión. Eu, eu, que, eu que sei, son Sí, no, pero a verdade é que é eh, unha reflexión moi interesante e que moi poucas veces se fai. Claro, moitas veces se piden responsabilidades aos demais, pero que mm, vota, por exemplo, aos partidos, aos políticos corruptos, non? Pois a xente, non? É a que está participando diso, non? Claro. Que se fa iso, non? O sea, claro. e un pouco facendo socioloxía e, e autocrítica vemos que efectivamente, o mellor, pois hai certos intereses que aquí no, no país galego coñecemos moi ben todo iso que se chamou que se chama caciquismo mm. e todo mm. iso, non? Que son as os favores e deber favores e cosas así que ao final acaban pois, facendo clientelismo e E en base sí, a iso, son pues, diferentes grados, construindo unha sabe, realidade, diferentes niveis, pero é, é o mesmo mm. na base. Uh mm. -huh. Entón, Estupendo. Bueno, pues eso é un pouco o, o novo rollo de, de Rubén Artabe vai por aí, logo, ¿no? Este este rollo así que acabamos de escutar agora, ¿no? Sí, eu, bueno, por exemplo, esta canción eu penso que é unha é como unha segunda parte de El mundo cai, que foi unha foi a última canción de, bueno, a penúltima de Canciones de Pan, que foi como un como se chama, un un bonus track e que a toquei moito, gravei un vídeo tamén porque é unha canción que me gusta moito a del mundo cae é, é como unha segunda parte esta é como a continuación é incluso musicalmente, rítmicamente similar uh -huh. pero bueno, despois o, os novos temas que vou ir grabando cambian tamén un pouquiño hai diferentes estilos uh un pouco pola miña onda de que de ecléctica, non? De mm. coller un pouco daqui, da lá e ir, ir, ir aprendendo así, non? Pero estaría un pouco esta peza dentro dese de proxecto, do novo proxecto de, de Rubén Artabe. De eh, cataratas. De cataratas. Sí, sí, sí, esta estaría un pouco nese rollo, non? Sí, sí, porque xa ten outra atitude tamén, unha atitude máis máis furiosa. Máis máis de realidade, de tocar a terra, de de, sí, de, de, de fangarse un pouco, non? Sí, mm. sí. Eh, o sea que un pouco fíjate de ti, canciones de, de, de, pan, ¿no? O sea, esas canciones de, de pan, de, <laughs> de, pan bimbo, ¿no? Incluso, ¿no? Y ahora estamos en canciones un poco fangosas, eh, mm. cenagosas, ¿no? O sea, donde ahí chapotea, Rubén Artar de pequeno chapoteabas nos charcos. Pois, mira, se che digo unha anécdota que cont me contan miña nai algunha vez que eu era un rapaz moi tímido e, bueno, así moi moi pa dentro, non? E, e e non me gustaba mollarme nos, nos charcos iba coas miñas botas tal, non sei que, de pequeniño ali en Santiago que eu me, bueno, estiven dous, tres anos ali en Santiago de pequeniño e era a miña nai a que me, a que me dicía ei, métete no charco, mollate, mollate <laughs> eu non, non, non me atrevía uh -huh curioso, non, Ana Lucecú? Si, sí, a todos nos gustaba, sí, sí. nos chacos. A ti te tenía... Pero bueno, despois... no te tenía que animar seguro, no. A mí non me... A mí <laughs> me collían así dos pescozos, non te metas nos chacos. <laughs> no, eu... Pasa pa casa. Eu era como un... bocadillo. Como un santiño. Eu sempre fui un de pequeniño como un santiño a, hasta que cheguei á adolescencia que foi a catarata. Aí xa foi. Volvime un diaño, sí. Saiu o, o diaño, todos temos un santo un diaño. Entón te aconsellas, por exemplo, a, a todos os nenos de tres anos que nos están escoitando que son que se mollen nos que charcos, se mollen. que se mollen. A maioría da nosa audiencia é idade que, que ten mental basicamente. <laughs> tres, catro anos, eh, o que non os ten eh, físicamente os ten de mentalidade. Eh, que que recomendarías a nosa audiencia que basicamente Os menos de tres anos? Sí. E aos maiores de tres anos <laughs> sí, que se mollen que chapoten os que chachos. e que, que... vamos a hacer unha quedada por exemplo en divertimento Ay, para un evento en Facebook un evento para sair todos un día que chova moito a chapotear, ademais aquí é fácil aquí sí, aquí non hai problema aquí na, eh. tres, na trasira no. do mercado de Cananza o Concello sí, sí, de Ferrol sí, sí. nos fixo un favor extraordinario nos fixo Pensou un, en nos. un charco inmenso o sea, un, que queríamos chapotear casi se pode facer aí un festival un Woodstock desto, un ¿no? que eu xa o dixen varias veces eh? Me molaría, <laughs> Me molaría. Ahí, as, ascatiuscas, estas como se llaman <laughs> no sabedes fan, fan, sabedes que fan no non coñecedes eh, como de fan, goibe. en Santiago, cerca o lado, non sei se é Teo, Teo pode ser teo. ali o mm. fan un gusto que aí como en plan sí. Ay, santiagués, no un gusto compostelán. Ai, que gusto. Sí, que gustiño, non? Eso Eu estive ali, estive tocando no, ali fai un ano, un verao ou dous, ou dous. E hai fango tamén. Ah, tocaste Non había fango porque era verao, non, ah. pero este no Bustock de Teo toquei ali. O que pasa que aquelo era unha unha, mierda, unha <laughs> loucura, unha loucura, o sea, era chegar ali, mogollón de xente, a ver, que tocas ti, que tocas a... Eh, subir o escenario, va, va, va, va, baixar e non te, non te enterabas, non te enterabas. de nada, a xente toda... Como en Radio Feliz Pico, toda... máis ou menos, como nas sesións Bermúo. <laughs> Non. Máis caótico todavía. Tocas moito últimamente, non? Sí. Non paras de tocar. Sí, toco, mm, sí, toco todo o que podo, o toco, sí. <laughs> Que André, ti tamén tocas. Sí, en fin, todo o que podo. Todo o que podes. <laughs> o que che deixan. Aquí André e eu tocamos o que podemos. Sí, El toca a súa guitarra eh, Luke e eu toco pois pues, a mea zambomba. moi mm, <laughs> ben. Muy bien, pues bueno, pues eh, estamos aquí realmente sorprendidos con las declaraciones tremendistas de Pablo Portero. Hay una es Rubén Artabe. O sea, bastante todo Dios por aquí. ¿eh? Es Rubén Artabe. Una esquizofrenia brutal. ¿eh? Mm. Pablo Portero, a ver quién es el siguiente. Bueno, pues estamos aquí con, con, Rubén Artabe que nos está contando de todo aquí, o sea, sus intimidades, cómo se chapoteaba de pequeño en los charcos y cómo luego de mayor <coughs> fue un festival o festival de Bustock en Teo y allí pues... Sí, canté Blue Suede Shoes de Elvis Presley allí. Así. ¿Ah, oh, qué bueno. Anda. ¿Y te atreverías a cantar la ahora? <laughs> Uf, <laughs> no. no, no, no extraña. <laughs> Tampoco te desearíamos. Bueno, está realmente interesante este, este rollo que nos está contando. Bueno, ¿cómo era tu relación últimamente con, con, a, um, con, as, con a prensa? Con a prensa. con a prensa Moi boa, ¿no? A prensa, a prensa corazón, ou a prensa? A, a prensa do corazón e será el Ferrol 360, el Diario de Ferrol, e pois incluso... pues, Ferrol 360 non sei, estou esperando aí para ver se podo, sí, se podo ir aí incluso a Fernanda Tavares. Tes algunha relación con, con eles, con elas eh, con Ferrol 360 tes algunha relación con Pois pues fixeronme, sí, unha das primeiras entrevistas cando empecé tamén a vir aquí foi de Ferrol 360 sí. cando empezaba porque fun a tocar aí a, a súa presentación que fixeron nos Argadelos fai dous anos ou así. Ajá. Eh, estivera moi ben esa entrevista. Xais na senda de Ferrol 360? Te poñen na senda de... Pois non, o teño moi claro, a verdade, non ando tampouco controlando aí sí, todo. Que onde te poñen e onde non. Sais Saes na senda de Ferrol sí, 360, que... te podes considerar un afortunado. wow, yeah. Ben, e, e despois con Fernanda Tavares iso non tes ninguna relación, non? É que non sei ben quen, quen é... Non me extraña, <laughs> é normal, o sea, es que vaya pregunta, non? pero hai realmente eh, interés polo que pasa no plano musical na, na nosa comarca. Hai, en Ferrol. A xente te pregunta cando vas pola calle, oye, tipo, tú de que vas? Ay. Ferrol está bastante decadente, la verdad. Sí. Sí. sí. Porque cuenta, cuenta, a ver. ¿eh? Bueno, no sé, tampoco, a ver, o, o a lo mejor soy yo que, que no que no me tampoco salgo demasiado ni me sociabilizo demasiado, pero ¿Y te pareces a mí moito en iso. Sí, no sé. Algo dice que sí. <laughs> Sí, yo digo que sí. Es una persona seria, básicamente A xente no me conoce realmente. Solo me conoce por las tonterías que digo aquí en Radio Spin. <laughs> Pero para disimular, básicamente Después vou armado. Vas ahí ah. con as coa túa... Ti vas coa guitarra. Magnum. Eu vou coa miña Magnum. 700 <laughs> A ver, Ferrol. Ferrol, está decadente. De Ferrol. A ver... Ferrol. non, non digo especificamente a música ou especificamente, é verdade que bueno, hai, hai locales aí, hai locais, está sí. a Super 8, está hai músicos, Manchita, hai Pero quero dicir en xeral, non? É un pouco mm, Cheira ben, Ferrol, cheira ule ben Bueno, por barrios, sí. vai por barrios eso. Por partes, un leven por partes, por depende partes. que partes, sí. un len peor ou, un mellor, <laughs> depende pero, que partes, de, por parroquias, seu, non? Hai... Sí, ten o seu rollo ese este este, digamos, esta vila decadente, no que casi non é Claro que ten o seu eh, rollo, claro que ten o seu rollo, ten o seu atractivo, todas as vilas decadentes eh. teñen o seu mm. atractivo, mm. está claro. Sí, sí, como por. Pero, por exemplo, para sair adiante na música ou por exemplo agora por eso me estou movendo moito a Madrid, porque Claro, vas moito a Madrid. Sí, vou moito ah, sí, porque Madrid. Si quero dar fijo? Como? Ves a Feijó en Madrid? <laughs> non, nin me interesa tampouco. Pero fixeches moitos concertos en Madrid. Sí. Non marchaches para sí, por León estou, tamén, estou escapando non? cando agora volvo tamén en maio, vou outra semana para ali para Madrid, vou a parar en León, en Ponferrada outra vez. Se empezaban a coñecerte, vou... sí. te reclaman en plan volve. Sí, en plan, "Buah, Rubén, buah." <laughs> Pasada, tío. Ah, no, pero Pero sí, porque penso que teño que moverme por ali, teño que mm. darme a mm. coñecer porque ali hai moito movimento, hai moita moito músico, moita sí. moita cultura, moito produtor, moita moito moito moito rollito, eh. moito rollito. E igual eu penso que está vendo todo, todos os momentos de crise, non sei, igual unha nova movida madrileña, non sei, se mm. podería chamarse así. Ah con outro sentido, noutra, con outro carácter, non é a movida dos 80, pero mm. por lo menos é o que vivo eu cando vou ali. Igual é a miña percepción, sabes, pero eh, a min me dá vida mm. despois de estar aquí vivindo en Ferrol porque eh, con todo o amor que, te, que lle teño a Ferrol, eh, pero que eh, eh con todos os grandes músicos que hai aquí na terra, Eh, a min tamén se me limita porque evidentemente é verdade que, que eu non compoño en, en galego eh, eh, Eu tamén unha cousa que pasa aquí en Galicia que, que tamén o entendo e o respeto que se promociona a música e a cultura en galego e eu estou a favor diso porque aínda que non, non falo galego normalmente e non son nacionalista tampouco así, así me declaro eh, eu teño un amor profundo a miña terra non? Mm. o que pasa que, bueno, eu non sei se me creei máis así, eu teño esa, esa cultura tamén, art, eh, quero dicir, de artística, de, de, de dinámica de composición, de, escri, de escritura, de, de, que eu escribo en castelán, sempre fixen así, leín moito en castelán tamén, e moitos, eh, moitos grupos tamén en castelán, e o que me sai naturalmente, non? Entón, claro, aquí en Galicia, se non fasa cosas, cousas en galego é máis difícil. Mm Entón por eso tamén me movo, aínda que tamén estou empezando a compoñer en galego. Ai, moi ben. Moi ben, moi ben. Sí, sí, eso nos gusta, verdad? Hai que decir que non fai falla ser nacionalista para falar en galego. Non, non. non. <laughs> É unha cuestión, digamos, eh, de, de ir un pouco a eh, concienciándose no con coa cultura que non ten ninguna digamos sinal político no eh? simplemente lingua lingua que temos nos propia aquí no, no país galego. Sí, sí, claro. E que sí que evidentemente, pues entendo, non a Roja de Flor, Ferrol, <laughs> no. e, <laughs> a, e a Pablo Portero. a todos, <laughs> xuntos. Non é un lugar este onde se poda un digamos caldo de cultivo natural para as artes eh, das, da xente que fai cancións en lingua <laughs> galega no? e a xente que naceu en Ferrol pues, en fin, non, non sei se o mellor tes máis sorte para sair a tocar a Madrid que para sair a tocar, por exemplo eh, en Compostela Sí, a ver, non, o sea, depende, non quero dicir, tamén hai moita xente, claro, eu son da <laughs> Como? Eu son daqui, non de Galicia, e aquí me conoce, é onde onde me coñece a xente, non? agora mesmo. E... Pero tens máis dificultades agora mesmo para tocar, por exemplo, en, ou facer unha pequena xira en Compostela que en Madrid? Pois a verdade é que Compostela está un pouco jodido, eh, últimamente tamén, eh. Mm. <laughs> Pero, a, ah, por, Pero bueno, de, por, a ver, non... Polo non. Da, da lingua ou non? Non, non por problemas da lingua, non, non, ah. por problemas dunha asociación e dunhas persoas e unha persoa en concreto que non sei moi ben quen é, Ajá. pero que me falaron sí. que está metendo caña e, e chamando á policía constantemente para que corten os concertos en a música en directo. Sí. E ah. están metendo multas en moitos locais, entón está vendo un debate porque non pode ser a ver que, que está pasando ali co, se, se, se volveron locos ali los ali no... bueno, que que xa teñen a Cidade da Cultura e para que queren <laughs> sí, no? xa concertos non? Mm. Que... <laughs> no, pero é alucinante eu flipo, eh, de verdade eh? o sea, me pon dos nervos mm. Bueno, igual se parece a la luce Cusa que estamos un pouco dos nervos. <laughs> outra canción. Eu quero que escoitar outra canción de Rubén. outra canción aquí. Outra Eh? Claro, colla guitarra a, a quen? A quen é o que está con nos? <laughs> Rubén Artabe. <laughs> Rubén Artabe. Ti que tomaches hoy? Que, claro, pues que nos toque algo e nos relaxe, porque claro. tanto para relaxar, decía que decía Antonio Machado <laughs> no seu momento un poema realmente mítico Pues pero está guay eso, porque en realidad todos somos un poco esquizofrénicos, todos tenemos cachitos. Ah, yo pienso que sí, Todos ¿eh? tenemos cachitos de, todo lo que hemos mamado. Entonces yo tendré un, sí, tendré un poquito de, Roger de, Flor, un poquito de Pablo Porter, un poquito de, <laughs> Ana Luz de Zú, un poquito de, de Pequeño Monstruo, un, poquito incluso de, Pablo Iglesias. También. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que hay detrás de la guitarra y de, de, Johnny Winter que usted aquí sabe, <laughs> sabe divertimento para pequeños monstruos. Bueno, pues vamos a escuchar entonces um, aquí a, John Paul Jones <laughs> en exclusiva mundial. Esta es chica de agua. Cuando el corazón tiembla cada vez que estás así, solo trato de decir la palabra mágica. No sé cómo escuchar el ruido que hay detrás de la conversación de ayer Solo trato de calmar tu distorsión, calmar mi obsesión. Tú calada y triste y yo de piedra y de latón. Tú chica de agua, escucha bien esta canción Escucha bien esta canción. Quizás me siento, me siento desbordado, quizás un poco, solo un poco torpe por no saber hablar, hablarte. Solo trato de calmar mi distorsión, calmar tu obsesión y tú lluviosa y triste y yo en otra dimensión. Tú, chica de agua, escucha bien esta canción Escucha bien esta canción. Pon tu mano en mi pecho dame sincronización. No, no quiero entenderlo, no. No va a ser con la razón. Y tú, chica de agua, canta conmigo esta canción. Canta conmigo esta canción. Ay, ay canta conmigo esta canción. Canta conmigo esta estupendo aquí hoxe Rubén Artabe tocando cancións do seu último proxecto sí. Este proxecto que agora vamos a explicar así pois máis sucintamente de que, que consiste porque ao final é que non explicamos tampouco moito sí, estamos vai. aquí de cachondeo divagando eh, cataratas, non, o cataratas ah, que ah, exactamente, un proxecto que se vai a ir aí distribuindo por pilulas cada mes claro. sacando temas así cada mes sí, así como que non crea cousa Non vai ser gota, un LP gota. así como tal. Si sí, a última semana do mes é cando van sair as cancións. Hai que estar atento. Claro. Onde? Onde van sair as cancións? Pois as cancións sairán na miña na miña páxina web rubenartabe.com. Uh -huh. E bueno, en Facebook, nas, nas redes, nas non? redes. Tamén uh -huh. próximamente sairá eh, en Spotify e todas estas iTunes e tal, ah, iTunes. Ai, que ben. Uh -huh. Sí, que tamén están as canciones de Pan ali. Uh -huh. Eh, bueno, eh Claro, a idea un pouco foi esa. Dado que tiña moitas ganas de estar todo o ano no estudio, dixen, pois vou, vou facer así. Así podo irme todos os meses ao estudio, mm. estar ali na miña salsa. O sea, que ti vas a gravar cada mes unha canción. Claro. Ah. Esa, xa, xa hai distribuída algunha das cataratas Claro, xa están estas dúas que acabo de to que toquei agora, están a de Xaneiro que Mentiras mentira e ilusión, ilusión e chica de agua. E febreiro que e febreiro que é chica, de, chica de agua. De agua. O sea, podemos ir aí á páxina web de Rubén Artabe, rubenartabe.com e aí <laughs> hai un espacio que somente se chama Cataratas, nos sumersimos nas cataratas e aí sí. aparecen esas dúas cancións por el temas. momento que hai até decembro se irán publicando cada mes sistemáticamente unha canción para libre A última descarga. semana non vai haber formato físico. Non vai haber un CD que non, mercar así. Eh, se poden descargar libremente na, na, na web, nas redes. Uh -huh. eh, o fago un pouco para seguir promocionándome, para que a xente siga escoitando as miñas cancións, por temas tamén, por razóns económicas tamén, porque, mm. bueno, me sae, sae me mellor, así, non? Ao longo do ano poder ir <laughs> pagando o que hai que pagar. Claro. Eh, bueno, un pouco esa, esa foi a idea. É unha idea, a ver, que non é miña, é unha idea que xa mm o fixo moita moito moita mm. xente, moitas e, digamos, bandas. un proxecto, digamos un punto e aparte ao que vai ser un pouco a continuación literal, ¿no? de de canciones de pan. Eh, cataratas, claro, é eh? un punto e aparte, un, É como, si, sí, é como unha transición, unha transición, digamos, poderíamos dicir, non sei, non? Si sí, é como unha transición cara aos, o segundo disco, segundo álbum físico que que sí que sairá, que sí que sairá para o ano que ven, sí. Se chamará Vaya vostede saber como, non? Sí. Por exemplo, xa, sería xa, un sería un bon título, non? Vaya a vostede saber como. Como claro, se titula o, o disco? Vaya vostede saber como, pero, O sea, <laughs> mismamente. Sí, mismamente. Eh. Vamos a lembrar a Luceq o número da Seguridade Social do colectivo País. <laughs> o número de conta, mellor. O número de conta de, <laughs> para que a xente nos ingrese. Un pequeno monstro para que se si queredes ingresar o imposto revolucionario. Unha colaboración pois, aí. Eh, nunca está mal, xa sabedes que o que hai ademais, non sí, hai sí, outro veña, veña. medio. O número de conta do colectivo Pai Radio Frispin é o seguinte, 981 37 10 40. Pulsades aí no vosso, te, no vosso telemóvel, Sí. E vos poñedes en contacto co programa e charlades aquí con eh, con quen? Quen está hoxe aquí con nós? Que guitarrista famoso está con Carlos Santana? <laughs> sí. <laughs> Carlos Santana, Roger de Flor, Pablo Portero, Pablo Portero, <laughs> Pablo Iglesias. Un montón de xente montón temos de xente, aquí. Estivose por aquí incluído Rubén, Rubén Artabe. Artabe. Mm, claro. son, son eu, Aí está, Rubén Artabe, ese é o tipo que aulla en Radio Filispín, sí. en divertimento. E nos últimos minutos case xa deste deste programa especial porque como xa contamos este programa hoxe é un tanto especial. Si, sí, eh, esta hora sí que fixemos e agora vai haber unha grabación dun concerto de Rubén. Claro, a xente dirá, e que facedes durante esa hora seguinte? Nos marchamos. Ah, <laughs> ah, ah, eso queda na incógnita. In, claro, claro. Queda na incógnita. Ah, que faremos agora aquí, Rubén? Hai que vir aquí, hai que vir aquí os, Pequeno Monstro e Ana Luzacú. Queda na incógnita Quedades coa dúbida. O que vades escutar é un concerto que dura 45 minutos. Sí. E Hecho que hai. Non vamos a explicar máis o que vai acontecer aquí no estudio nos 22 45 minutos. No. Vamos a aproveitar <clears throat> para lembrar pois os últimos homicidios. os últimos chapoteos. <laughs> Que hubo na, Andeo, que hubo na, na comarca. <laughs> <laughs> e bueno, pues pois nada, pues pois, eh, desexando vos a todos tamén que, <clears throat> que pasedes un bon fin de semana. Eh, Eu vou a pasar moi ben. Vamos a, a darlle de novo a palabra. Eu quero saber a, cando vai a tocar a Rubén, Rubén por aí. A preguntarlle, por exemplo, iso que acaba de decir Rubén, isto. <laughs> cando cando tocas, cando te podemos ver en directo? Pois, ah, a ver. Pois toco, mira, o próximo venres estamos a venres, non? Si, sí, dentro sí, dunha semana, venres 27. o venres 6 de marzo toco en, en Coruña nun, un bar que se chama Tío Ovidio, uh -huh. e o vídeo eh, despois para a seguinte semana toco Benres 13 no Manchita Cosa. Ai, no ah, Manchita Cosa, que ben. De, de marzo. Imos a verte. ¿Verdad, André? Por suposto, sí. Claro que sí. Así, aí, aí. Non eh. me queda nada. <laughs> Ide dis disfrazados, eh? Cada un cada un dun personaxe. Ai, sí, hai que ir disfrazado. Aí si. sí. Oh. Por? Porque digo, Benres 13. Eu, Ah, porque es Benres 13. Ah, vale, bueno. Sí, sí, un sí. de un de Pablo Portero, outro de, outro de <laughs> <laughs> outro de Suso. sí. Benres 13 de marzo na Manchita Cosa estás. Mm. E que máis? Sí, e despois para a seguinte de semana... semana anotar, espera. Bien. Anota aí, anota ben, eh, que Tres... Benres 13 no Manchita Cosa, aquí en Ferrol, na Rúa Madalena. Marzo. E que máis? E despois para a seguinte semana temos aí a, a zona de Vigo. O domingo é na, na Casa Colorida, un sesión Bermú, que é un espacio sociocultural que está movendo moita cousa ali. E despois o sábado toco en Gondomar, non me acordo como Ai, se que bonito, Gondomar. Sí. Gondomar, en Gondomar teño eu un Gondomar, amigo sí? do Facebook. <laughs> <laughs> pues, que ben. <laughs> Invita ao a Gondomar. Mandalle un saúdo. Se chama Manuel, Manuel Muradais. Manuel, Manuel si vai ao concerto de... Tes que sí. ir que é da túa zona en Gondomar, claro. eh, pertiño de Vigo. Eh, e despois isto eh, o Benres estou pendente tamén de confirmar na noutra asociación de da mesma cidade de Vigo uh -huh. que se chama Cova dos Ratos que é unha asociación ah, sí. tamén ah, sí, sí, que, por ali está pertiño de discos que move moitas cousas a tenda de discos esta famosa do, do Honky Town Pode ser, non Discos puta idea, pero sí pode que é un montón de concertos, entón, cada sí, mes. E bueno, eh, seguimos aí programando. Uh -huh. Que ben. Moi ben, queres decir un, algunha mensaxe sí, de socorro dicir, para <laughs> Quero dicir, por favor, socorro. <laughs> queres aullar por última vez en Radio Felispín? Bueno, por última vez por esta temporada, <laughs> claro. Porque... Volverá. Sí, quiero, bueno, o que quero dicir é que aulla algo, hombre. <laughs> <laughs> Hay que tener un certo toque lobezno para aullar, sí, porque, porque eu eh, me poño a aullar e parece que estou cantando É que sabes fondo, que pasa, ¿no? que cada no un ten así. o seu animal, entendes? Sí, Igual o teu animal non é o lobo. Non é o lobo, ah, claro. Ah, pues, eu, a min que me pega de animal. A ti, a ti te pega unha gacela. <laughs> Pode ser, gacela. Sí. E a A, a, a, pequena monstruo penso que un, un moucho se chama. Un moucho. Un moucho, sí. Non pois non o ves eu moi nocturno, no, eh? Non, un moucho. Non. Mais ben un de peluche. <laughs> un de peluche. Ni siquiera de carne oso. <laughs> Bueno, Nada, pues... que moita, fel moita felicidade para todos. Sí. Vos vamos a deixarvos agora con estas dúas pezas xa en versión maqueta, en versión tal cual eh, están subidas a página sí, web. Sí, en versión disco, vamos. En versión disco. Disco de aquí <laughs> non sei dese, dese fulano de Rubén Arca que veo que veu oxa que... <laughs> sí. e bueno, e entón o que vades escoitar esta música acto seguido escoitaredes un asesinato en Radio Filispín e unha vera unha pausa non vos preocupedes <laughs> e despois eh, aparecerá de repente o concerto de 45 claro, minutos ¿no? Eh, porque hai que prepararlo aí será un pouco surrealista todo isto pero en fin si Hoy desentender escoitando nosos amigos da Policía Nacional no cuartelillo aí da Avenida Vigo pues joder, bon rollo ¿no? o sea, un saúdo no, pasará, vamos a matar aquí que a uno, pero como siempre enterraremos fuera. Buen ratito, buen ratito. Y bueno, pues nada, gracias a todas por vosa contribución eh, intelectual. E o vindeiro Benres a partir das 6 da tarde estaremos aquí. Este programa se repite nas madrugadas, que cando mellor se soa escoitar isto, porque, claro, así na madrugada medio borracho, pues te podes echar unha risita, ¿no? Na madrugada de hoxe, por exemplo, a partir da unha, eh, esa madrugada do, do sábado, e depois os martes tamén, por aquí, caras 11 do sí. mediodía, creo. Pois vamos con esta chica de agua e a continuación sen solución de continuidade Mentiras e Ilusión o novo proxecto de Rubén Artabe que estivo xa aquí Benres 27 de febreiro do ano 2015 en Divertimento mm. para Pequenos monstruos. Rubén Moitas grazas Moitas grazas A vos, como sempre A la Luce Q A túa sorte. Cuando el corazón Ata luego A pasalo ben cada vez que estás así, solo trato de decir la palabra mágica. No sé cómo escuchar el ruido que hay detrás de la conversación de ayer solo trato de calmar tu distorsión, calmar mi obsesión. Tú, lluviosa y triste, y yo de piedra y de latón. Tú, chica de agua, escucha bien esta canción bien esta canción. Quizás me siento, me siento desbordado, quizás un poco, solo un poco torpe por no saber hablar, hablarte solo trato de calmar mi distorsión, calmar tu obsesión. Y tú, calada y triste, y yo en otra dimensión. chica de agua, Escucha bien esta canción escucha bien esta canción. sincronización. No, no quiero entenderlo, no. No va a ser con la razón. chica de agua, canta conmigo esta canción. Canta conmigo esta canción conmigo esta canción. La peste ha regresado, dicen las brujas en persecución, ratas y sanguijuelas merodeando alrededor, que carcomen y rechupan y vuelven a carcomer. Está la propia úlcera sea lo mismo. Desahuciar la frustración, conducir a los fantasmas en otra dirección. Que vida y arte sean lo mismo. Desahuciar la frustración, conducir a los fantasmas en otra dirección. Y un pato está sangrando una gran nube de humo sobre la civilización que va calando hasta los huesos y el tejido de los músculos. Con las drogas manipulan cuerpo, mente y corazón existe gravedad que los lleva a la extinción. A estos diplodocus, meteoritos desahuciar la frustración, conducir a los fantasmas en otra dirección. Que vida y arte sean lo mismo, desahuciar la frustración, conducir a los fantasmas en otra dirección. Cierro el periódico palpo mi interior. ¿Qué hay de mentira? ¿Qué hay de ilusión? a todos. Este es un concierto muy especial para, nosotros, porque estamos presentando el disco, es un disco nuevo en el que hemos puesto mucho cariño y es como la presentación oficial, Aquí en, nuestra casa, entonces es, como la caña. <laughs> y especialmente quería dedicar este concierto, bueno, a vosotros, pero a todas las personas que, que cada día eh, están apoyando este proyecto, ¿no? este proyecto de Rubén Artabe, eh, pues con, tanto indirectamente como directamente, eh, que se nota su calor ahí. ¿no? Entonces va dedicado a, a todos y a todas ellas. Vamos a empezar con el primer tema. Si hay algún problema de sonido, disculpad porque porque bueno, fue así un poco a última hora todo el tema del sonido y, vamos a empezar con un tema que es el, primero del disco, que se llama Tu huerto y mi canción. de todos. Y por más que quieras ver algo que no soy, seguiré mil senderos hasta sacar esta Bueno, hola a todos. Pues este es un concierto muy especial para, nosotros, porque estamos presentando el disco, es un disco nuevo en el que hemos puesto mucho cariño y es como la presentación oficial, Aquí en, nuestra casa, entonces es, es como la caña. <laughs> y especialmente quería dedicar este concierto, bueno, a vosotros, pero a todas as persoas que, que cada día eh, están apoyando este proyecto, ¿no? este proyecto de Rubén Artabe, eh, pues con, tanto indirectamente como directamente, eh, que se nota su calor ahí. ¿no? Entonces va dedicado a, a todos y a todas ellas. Vamos a empezar con el primer tema. Si hay algún problema de sonido, disculpad porque, bueno, fue así un poco a última hora todo el tema del sonido y, vamos a empezar con un tema que es el, primero del disco, que se llama Tu huerto y mi canción. seguimos, nos vamos a Chile, vamos a tocar una, una cueca así a nuestra manera. todas las canciones de, todos estos cantautores latinoamericanos por la humanidad ¿no? que expresan, sobre todo por sus líricas, ¿no? por, la, por la, sencillez y, la, y, el calor. ¿no? Que, y, entonces creo, creo oportuno también en este concierto pues, tocar un par de versiones que vamos a tocar. Una de ellas es esta que se llama Mis Viejos. Y... los viejos? ¿Qué? ¿A qué viejos? A los viejos a los papás. A los papás. Y a las mamás. Así que va dedicada a todas las madres, padres que hay por aquí. Esta es Mujer de Luz, que seguro que muchos la conocéis. Ella se fue, ella escapó de su propia mediocridad en la garganta, no la deja respirar, asustada, inundada. formas instantáneas de su realidad. Juega con mi cuerpo, un tu pelo, sigamos ascendiendo. Jugamos a dejarnos, a dejarnos y acercarnos. Jugamos a secarnos, secarnos y mojarnos. Jugamos a dejarnos, a dejarnos y acercarnos. Jugamos a secarnos, secarnos y mojarnos. con tu aliento. Un, dos, tres, ascendiendo, ascendiendo hacia adentro, Y increchando. Vamos a dejarnos, a dejarnos y acercarnos. Jugamos a secarnos, secarnos y mojarnos. Jugamos a alejarnos, alejarnos y acercarnos. Jugamos a secarnos, secarnos y mojarnos. aquí en el micro, también todo el trabajo que están haciendo <clears throat> Juanpa, Juanpa Meneiros, con la fotografía y en el vídeo, también es la persona encargada de, de hacerme todo el tema ese de fotografías y, y portada y todo. Él es el, el, el autor, así que un aplauso, por favor. Porque porque es mucha, mucho el trabajo y la energía que ponen ellos. Y también a Albert, que no te me escapas, <laughs> Albert Gis, el hombre de negro, que, que vino a echarnos una mano con el, con el sonido, y gran amigo, y compañero también de, de batallas musicales muchas veces. También un aplauso. Y el último aplauso para una mujer muy hermosa que está ahí al fondo, que, es Macarena y que fue la encargada de, la taquilla, de coger las entradas y que también, puso su granito de arena. Y ahora vamos a dejarnos ir ahora. aquí esta edición de hoxe na que vos prometíamos nesa segunda metade de divertimento para pequenos monstruos íamos a ter ese concerto íntegro que deu Rubén Artabe xunto a Andrea Gómez Navarrete e Soraya García o pasado 28 de suño do ano 2014 apresentando o seu álbum Canciones de Pan no Ateneo Farolam. Bueno, vimos as seguintes cancións. Tu huerto, mi canción. Polvo estelar. La caracola y él. mar. <laughs> non entendo a letra. Polinizando. <laughs> Polinizando, sí. Mis viejos. Una versión. De, Teco Carvajal, Los argentinos. Hojas, Mujer de Luz, Orgasmo y Punto Cero. Eso fue lo que hubimos pues este concierto especial Roje. Debe de, ser. <laughs> Debe de ser. Rubén Arta, de verdad. ¿eh? Yo no, me acuerdo, Todo un placer estar aquí aquí. Además, escuchar este concierto en exclusiva mundial, que pudimos escucharlo así, todo mm. seguido, tal cual, en calidad de impresionante de audio. Eso aquí, en Radio Filispín. En Radio en de Radio Nacional de España. <laughs> <laughs> Hasta vindero, ven, rapaces. Abur. Hasta logo. Hasta luego.